Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Məhəmməd Peyğəmbər sallallahu aleyhi və alihi və səlləm belə buyurdu. Mən gedirəm sizə də Allahın kitabını və sünnətini qoyuram. Bunlara sarılın, onda yolunuzdan çıxmazsınız. Sünnət şəriyyətin ikinci ana mənbəyidir. Beləliklə, mövzumuz sünnətdir, həmsöhbətim isə ilahiyyəti Elxan Musayevdir. Elxan müəllim, Ümumiyyətlə e, sünnət özü-özlüyündə nə olan şeydir? Azərbaycan xalqı etnoqrafik olaraq, yenə yəni də mən bu ifadəni işlədirəm, etnoqrafik olaraq İslamda dərinləşmiş bir xalqdır. Lakin bu 70 il məşhur bir rəqəm var, bizi Sovet, Sovetlər İttifaqında saxlayan bir rəqəmdir. Yəni bu 70 il ərzində biz dinimizdən açıq sözü uzaqlaşmışıq. Lakin həmişə məzəbimizdən e, fərqli olmayaraq sünnət sözünü eşitmişik. Ümumiyyətlə, bizdə sünnət deyəndə elə bilirlər ki, kiçik bir, o, balaca bir oğlan uşağının e, kiçik toyudur. Yəni, belə anlayış verir sünnət. Əslində isə sünnət nədir? Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi şirahli sadri və yəssir li əmri və uqdətən min lisani yəfqahu qavli. Mən xalqıma çatdırmaq istəyirəm ki, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin sünnəsi iki cür izah oluna bilər. Lüğəti baxımdan və dini baxımdan. Lüğəti baxımdan bunun mənası yol deməkdir. Lakin din baxımdan isə Bu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin her bir ifadesi, her bir hareketi, hemsinin sahabelerinden işittiği her bir ifadeni ve gördüğü her bir hareketi tesdik etmesidir. Yani Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayat tarzı. O ki kaldı halk arasında sünnetin necə başa düşülməsinə düzdür. Xalqa bu, o mərasimi Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin dediyi kimi yerinə yetirdiklərinə görə bu ad verilir. Lakin ərəbcə buna xitan deyilir. Yəni bu e, oğlan uşaqlarının iyi toyuna xitan deyilir. Bəli. Və o mərasimi keçirtməyə isə əqiq deyilir. Əqiq. Ümumiyyətlə, bizdə sünət deyəndə bunu nəzərdə tuturlar. Bəli. Lakin e, biz belə başa düşdük ki, sünnət Peyğəmbərimizin sallallahu əleyhi və səlləmin işlətdiyi sözlərdir və bizə etdiyi xitablardır, hərəkətidir və sahabeləri sahabeləri hərəkətlərində, söylədiklərində təsdiq etməsidir. Bəli. Sünnət budur. Ümumiyyətlə sünnətin neçə növü olur? İslam alimləri sünnəti 6 qismə bölüb. Birinci hər hansı bir səbəblə bağlı olan sünnə asqırıb əlhəmdülillah deməyi buna misal çəkmək olar. Yəni, asqırmaq, əlhəmdülillah demək üçün səbəbdir. Məsələn, su başına çıxdıqda əlhəmdülillah demək sünnəyə müxalifdir. İkincisi, keyfiyyət ilə bağlı olan sünnət. Yəni, üzr istəyirəm, burada e, sünnət biz deyəndə hər şeyin səbəbi göstərilir, hər bir sünnətin işlənməsinin səbəbi göstərilir. Bəli, bəli. bəli. Məsəl üçün, su basına gələndə e, hansı dua deyilməlidir? Sol ayaqla. Sol ayaqla daxil olub, Allahümə innə əuzubikə minəl xubsi vəl xabay deyilməlidir. Yəni bu, burada işlənən sünnətdir. Bəli. Lakin biz bunu məsəl üçün evə daxil olduqda işlədə bilmərik. Artıq bu sünnət olmur, müxalif olur. Bəli, müxalif olur. Bəli, buyur. İkincisi, keyfiyyətlə bağlı olan sünnədir. Biz bilirik ki, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm, onun səhabələri, imamlar və onların ardıcıları namazı ərəbcə qılardılar. Başqa dildə qılmaq sünnənin keyfiyyətinə ziddir. Sonra üçüncüsü miqdarla bağlı olan sünnədir. Yenə baxarız Peyğəmbərimizin sallallahu aleyhi və səlləmin həyat tərzinə görürük ki, o məğrib namazını, məsələn, üç rükət qılarmış. Yəni şam namazı. Şam namazı. Üç rükətdən az və ya çox qılmaq sünniyə müxalifdir. Dördüncüsü, keyfi, e, dördüncüsü cinslə bağlı olan sünnətdir. Bilirik ki, Qurban bayramında dəvə, öküz, qot kimi heyvanlar kəsilir. Bunu da Allahın adı ilə, Bismillah deməklə Allah xatirinə edirlər. Lakin həmən bayramda bu heyvanların əvəzinə toyuq kəssək, donuz kəssək, bu sünnəyə müxalifdir. Ümumiyyətlə, donuz haram buyurulub. Allah Teala buyurur ki, İnnəmə hərəm aleykumul meytətə və dəmə və ləhməl xəncir. Allah sizə ölmüş heyvanı, qanı və donuz ətinin yeməyi haram buyurur. Haram buyurur. Bəziləri iddia edirlər ki, donuz əti yalnız ərəblər üçün haram buyurulur və bunu da Ərəbistan yarımadasının çox isti olması ilə əsaslandırırlar. Lakin bu belə deyil. Tarixə baxsalar, görərlər ki, o zaman Ərəbistanda donuz olmayıb. Və bu da açıq aydın dəlalət edir ki, İslam dini təkcə ərəblər üçün yox, bütün bəşəriyyətə aiddir. Beşincisi, zamanla bağlı olan sünnədir. Məsələn, həc ziyarəti. Həc ziyarətini Allah Teala Şəvval, Hilqidə və Zilhicə aylarında buyurur. Başqa aylarda bunu etmək, Rəcəb ayında, Şaban və s. aylarda bunu etmək sünnəyə müxalifdir. Zamanına müxalifdir və sonuncu, altıncı sünnə məkanla bağlı olan sünnədir. Məkanla bağlı. Məkanla bağlı. Məsələn, hər bir müsəlman namazını təmiz məkanda, təmiz yerdə qılmalıdır. Deməli, murdar yerdə, şəriətin qadağan etdiyi yerdə namaz qılmaq bu sünnəyə müxalifdir. Və unutmamalıyıq ki, bunları Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm öz başından yox, Allah tərəfindən vəhiy vasitəsilə alıb insanlara çatdırıb. Allah Taala Nəzm surəsində buyurur ki: "Və mə yantiqu anil hava in huwa illa vahyun yuha." O keyfi istəyəni danışmır. Danışdığı yalnız Allah tərəfindən nazil olan vəhiydir. Yəni Quran da vəhiy məhsuludur. Sünnət də deməli vəhiy məhsuludur. Bəli. Bunların arasındakı fərqi zəhmət olmuşdur. Məsəl üçün, Quranı anlamaqda sünnətin rolu nə qədər ola bilər? Quran Allahın kəlamıdır. Necə nazil olub, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm də o şəkildə insanlara çatdırır. Yəni söz və söz, hərif və hərif. Söz və söz, hərif və hərif. Lakin sünnə deyildikdə, yəni Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin dedikləri Allah Taala onun mənasını Peyğəmbər s.ə.və vəhiy edir. Peyğəmbərimiz s.ə.v də öz ifadələri ilə onu insanlara başa salır. Yəni mənasını başa salır. Mənasını başa salır. Və sözsüz ki, Quranı sünnətsiz dərk etmək mümkün deyil. Çünki Quran-ı Kerim Peyğəmbərimiz s.ə.və müxtəsər şəkildə nazil olub və Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm buna təfsilat verir. Məsələn, Allah subhanahu teala deyir ki, bu əqimus saləh, namaz qılın. Yaxşı, namazı neçə rükət qılaq, hansı dildə qılaq, hükü və səcdədə nələr deyək, hansı duaları oxuyaq, bu Quranda yazılmıyor. Bunu Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm mötəbər hədislərində bizə izah edir. Və Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin sünnəsinin Quran-ı kərimi izah etməsinə Allah Taalanın bu kəlamı dəlalət edir. Və ənzəlnə ileykə zikrə litubəyyinə linnəsi mənuzilə ileyhim. Biz sənə zikr, yəni Quran nazil etdik ki, insanlara nazil etdiyimiz Quranı bəyan edəsən. Əgər Quran təkcə kifayə etsəydi, bəyan edən şəxsə ehtiyac olmazdı deməli, bəyan edən şəxsə ehtiyac olduğu üçün Allah Taala minlərcə insanın arasından Peyğəmbər s.ə.v-i seçir. Aranızdan isə Peyğəmbər seçərəm, sizə hikməti və təlimi öyrədər. Hikmə, hikməti, yəni təbii ki, Peyğəmbərimizin sallallahu aleyhi ve sellem burada həm müəllim, təlimçi rolu da açıq və əşkar olur. Bəli. Ümumiyyətlə, biz dedik sünnətləri, belə qısaca olaraq sünnətin üzərindən keçdik. Çünki mən bilirəm ki, sünnət elmi elə bir elmdir ki, e, onu nəinki 25 dəqiqə ərzində, onu 25 saat ərzində də keçib kamil olması mümkün deyil. Bəs sünnətin hədislə nə kimi əlaqəsi var? Sünnət nədir, hədis nədir? Hədis haqqında da istəyirəm biraz məlumat verəsən. Bilirsiniz, sünnətlə hədisin din baxımından heç bir fərqi yoxdur deyəndə ki, bu Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin sünnəsindədir və ya deyəndə ki, bu Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin hədisindədir, eyni mənanı verir. Din baxımından heç bir fərqi yoxdur. Fərq yalnız lüğəti baxımdandır. Bu da ki, necə izah etdik, sünnə yol deməkdir, hədis isə danışır, hekayə deməkdir. Ümumiyyətlə, müsəlman e, həyatında Peyğəmbərin sünnəsinə və hədislərlə İslamı öyrənib yaşamasına nə dərəcədə bağlı olmalıdır? Bunun şəriətdə belə bir qayda varmı? Bəzi insanlar var ki, ümumiyyətlə sünnəni, hədisləri inkar edir. Onların mötəbər olmasını qəbul edə bilmir. Lakin o bilməlidir ki, Qur'anı bizə çatdıran səhabələr, həmsini həmən mötəbər hədisləri də bizə çatdırır. Sadəcə olaraq onları araşdırmaq, mötəbərini zəif olandan fərqləndirmək, ayırmaq üçün hədis elminə müraciət etmək lazımdır. Hədis elmində mötəbər hədis üçün alimlər 5 şərt qoyub və bu şərtləri qısa şəkildə izah edəcəm. Çünki geniş şəkildə izah etməyə həm vaxt yoxdur, həm də kütlə bunu başa düşmək üçün gərək hədis əhlindən olsun. Elədir. Deməli, fayda var bunda, fayda var. Buyur. Deməli, birinci sənətdə olan bağlılıq. Yəni, ravilər bir-birindən hədisi eşitməlidir. Sənət, yəni hədisin, mətninin gəldiyi yol, yol. deməkdir. Ravilər də ki, o hədisi bizə çatdıranlar bir-birinə ötürənlər, ötürənlər? ötürən mütəxəssislərdir, elə deyilmi? Bəli, bəli. Onlar, onların arasında bağlılıq olmalıdır. Sonra, onların hamısı adil olmalıdır. Yəni, bağlılıq nəyə nəzərdə tutulur, Oxan Məlim? Yəni, bir-birindən eşitməlidirlər. Görməlidirlər, eşitməlidirlər. Görmək şərt deyil, lakin eşitmək onun zamanında yaşamaq şərtdir. Görmək bəzi alimlərin şərtidir. Məsələn, Buxari kimi. Buxari görməyi də şərtdir. İmam Buxari şərtlərən axır şərtlərdən biri sayılır. Ən axır şərtlərdən biri o görməyi həmən şərtə daxil edir. Yəni bir hədisi Peyğəmbərdən o birinə, o bir, e, o bir kəsə ötürən şəxsi görməyi şərt Buxari qoymuşdur. Buxari, bəli. Amma belə eşitmək şərtdir, görmək vacib deyil. Yəni. Bəli. İkincisi adillikdir. Yəni, ravilərin hamısı adil olmalıdır. Üçüncüsü dab deyilir ona ərəbcə. O da iki qismə bölünür. Ya hafizə qüvvətli olmalıdır rabidə. Yəni Azərbaycan ülkədə zəbt olur. Zəbt, bəli. bəli. Ya da yazıb onu mühafizə etməlidir. İstənilən dəyişiklikdən qorumalıdır. Dördüncüsünə şəz deyilir. Yəni rabi ondan da əhkər və ondan da qüvvətli olan rabilərə müxalif olunmalıdır rəvayətində. Hı. Yəni bir hədisdən, bir hədisdə mən razıyam. Bu Bəli. hədisi ötürənəm. Bəli. Məndən qabaqkilər də var, məndən sonrakilər də var. Bir-birimizə ötürürük və gəlir birinə çıxır hədis. Bəli. Mənim ötürdüyüm hədis, mən İlqarın ötürdüyü hədis, həmin hədisi ötürdüyü başqa qollara müxalifət edirəm. Bu adlanır. Bəli, bu, bu şərt adlanır. Bəli. Və sonuncu şərt illədir. Hı -hı. Yəni hədisdə hər hansı bir eyb olması. O eybi də alimlər araşdırıb tapır. O evlərdən indi bəzilərini deyəcəm Bə. və bu evlər çoxdur. Bu evlərdən biri ravi hədisin tarixlə hədisi tarixlə tutuşturmur, tarixə fikir vermir və beləliklə də xəta edir. Məsələn, Peyğəmbər s.ə.v-lə e, hədis rəvayət olunur ki, Məkkəyə Məkkənin fəthi günü daxil olduqda Abdullah ibn Rəvahə şeir sözləyirmiş. Halbuki Abdullah ibn Rəvahə Məkkənin fəthindən 4 ay öncə Nota döyüşündə şəhid olmuş, vəfat olmuş, vəfat etmiş. Həmçinin hədisin İslam qaydalarına müxalif olması. İslamda belə bir qayda var. Bir nəfər başqasının günahına görə məsuliyyət daşımır. Daşımır. Hədis gəlib ki, ayət də var deyirəm. Bəli, yəni ayələr o ayələrdən götürülüb qayda. Qayda o ayələrdən götürülüb. Hədis gəlib ki, zinadan anadan olan uşaq atası da, uşaq da, oğlu da cəhənnəmlikdir. Hədisdə belə gəlir. Bəli. Ata-ana günahkardırsa, oğul buna görə məsuliyyət daşımır. Onların günahına görə, günahına görə məsuliyyət daşımır. Deməli, bu hədis bu qaydaya müxalifdir və şəriətə umumən müxalifdir. Müxalifdir, bəli. Həmçinin hədisin ağla sığılmaması. Məsələn, Güya Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmlə soruşublar ki, Rəbbimiz nədən yaranır? O deyil, nə göydən, nə yerdən yaranmayır. Bir at yaradır, onun da tərindən zatını yaranır. Estağfurullah. Estağfurullah, bu ağla sığılmaz, məntiqə sığmır həmçinin hədsin mənasız olması. Allah Teala buyurur ki: "İnnemə harram aleykumul meytete ve'd-deme ve lahmel xinzir." Allah sizə ölmüş heyvanı, qanı və donuz ətini yeməyi haram buyurur. Haram buyurur. Bəziləri iddia edirlər ki, donuz əti yalnız ərəblər üçün haram buyurulub və bunu da Ərəbistan yarımadasının çox isti olması ilə əsaslandırırlar. Lakin bu belə deyil. Tarixə baxsalar, görərlər ki, o zaman Ərəbistanda donuz olmayıb. Və bu da açıq aydın dəlalət edir ki, İslam dini təkcə ərəblər üçün yox, bütün bəşəriyyətə aiddir. Beşincisi, zamanla bağlı olan sünnədir. Məsələn, həd ziyarəti. Həd ziyarətini Allah Taala Şəvval, Silqidə və Zilhiccə aylarında buyurur. Başqa aylarda bunu etmək, Rəcəb ayında, Şaban və s. aylarda bunu etmək sünnəyə müxalifdir. Zamanına müxalifdir. Və sonuncu, altıncı sünnə məkanla bağlı olan sünnədir. Məkanla bağlı. Məkanla bağlı. Məsələn, hər bir müsəlman namazını təmiz məkanda, təmiz yerdə qılmalıdır. Deməli, murdar yerdə, şəriətin qadağan etdiyi yerdə namaz qılmaq bu sünnəyə müxalifdir. Və unutmamalıyıq ki, bunları Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm öz başından yox, Allah tərəfindən vəhiy vasitəsilə alıb, insanlara çatdırıb. Allah Taala Nəcm surəsində buyurur ki: "Və mə yantiqu anil hava in huwa illa vahyun yuha." O keyfi istəyəni danışmır. Danışdığı yalnız Allah tərəfindən nazil olan vəhidir. Yəni Quran da vəhi məhsuludur. Sünnət də deməli vəhi məhsuludur. Bəli bunların arasındakı fərqi zəhmət olmasa. Məsəl üçün, Quranı anlamaqda sünnətin rolu nə qədər ola bilər? Aydındır. Quran Allahın kəlamıdır. Necə nazil olub, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm də o şəkildə insanlara çatdırıb. Yəni söz bə söz, hərif söz bə hərif. Söz bə söz, hərif bə hərif. Lakin sünnə deyildikdə, yəni Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin dedikləri, Allah Taala onun mənasını Peyğəmbər s.ə.və vəhy edir. Peyğəmbərimiz s.ə.v də öz ifadələri ilə onu insanlara başa salır. Yəni mənasını başa salır. Mənasını başa salır. Və sözsüz ki, Quranı sünnəsiz dərk etmək mümkün deyil. Çünki Quran-ı Kərim Peyğəmbərimiz s.ə.və müxtəsər şəkildə nazil olub. Və Peyğəmbərimiz s.ə.və buna təfsilat verir. Məsələn, Allah subhanahu teala deyir ki, və aqimus salə, namaz qılın. Yaxşı, namazı neçə rükət qılaq, hansı dildə qılaq, rükü və səzdədə nələr deyək, hansı duaları oxuyaq, bu Quranda yazılmayıb. Bunu Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm mötəbər hədislərində bizə izah edib. Və Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin sünnəsinin Quran-ı kərimi izah etməsinə Allah Taalanın bu kəlamı dəlalət edir. Və ənzəlnə ileykə zikra litubeyyinə linnəsi mə nuzilə ileyhim. Biz sənə zikr, yəni Quran nazil etdik ki, insanlara nazil etdiyimiz Quranı bəyan edəsən. Əgər Quran təkcə kifayət etsəydi, bəyan edən şəxsə ehtiyac olmazdı. Deməli, bəyan edən şəxsə ehtiyac olduğu üçün Allah Taala minlərcə insanın arasından Peyğəmbər s.ə.v-i seçdi. Aranızdan sizə Peyğəmbər seçərəm, Bəli. sizə hikməti və təlimi öyrədər. Bəli. Hikməti, yəni təbii ki, Peyğəmbərimizin sallallahu aleyhi ve sellem burada həm müəllim, təlimçi rolu da açıq və əşkar olur. Bəli. Ümumiyyətlə, biz dedik sünnət nədir? Belə qısaca olaraq sünnətin üzərindən keçdik. Çünki mən bilirəm ki, sünnət elmi elə bir elmdir ki, onu nəinki 25 dəqiqə ərzində, onu heç 25 saat ərzində də keçib qurtarmaq olmaz, mümkün deyil. Bəs sünnətin hədislə nə kimi əlaqəsi var? Sünnət nədir, hədis nədir? Hədis haqqında da istəyirəm biraz məlumat verəsiniz. Bilirsiniz, sünnətlə hədisin din baxımından heç bir fərqi yoxdur deyəndə ki, bu Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin sünnəsindədir və ya deyəndə ki, bu Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin hədisindədir, eyni mənanı verir. Din baxımından heç bir fərqi yoxdur. Fərq yalnız lüğəti baxımdandır. Bu da ki, necə izah etdik, sünnə yol deməkdir, hədis isə danışıb hekayə deməkdir. Ümumiyyətlə, müsəlman e, həyatında Peyğəmbərin sünnəsinə və hədislərlə İslamı öyrənib yaşamasına nə dərəcədə bağlı olmalıdır? Bunun şəriətdə belə bir qayda varmı? Bəzi insanlar var ki, ümumiyyətlə sünnəni, hədisləri inkar edir. Onların mötəbər olmasını qəbul edə bilmir. Lakin o bilməlidir ki, Qur'anı bizə çatdıran səhabələr həmçinin həmən mötəbər hədisləri də bizə çatdırıb. Sadəcə olaraq onları araşdırmaq, mötəbərini zəif olandan fərqləndirmək, ayırmaq üçün hədis elminə müraciət etmək lazımdır. Hədis elmində mötəbər hədis üçün alimlər 5 şərt qoyub və bu şərtləri qısa şəkildə izah edəcəm. Çünki geniş şəkildə izah etməyə həm vaxt yoxdur, həm də kütlə bunu başa düşmək üçün gərək hədis əhlindən olsun. Elədir. Deməli, fayda var bunda, fayda var. Buyur. Deməli, birinci sənətdə olan bağlılıq. Yəni, ravilər bir-birindən hədisi eşitməlidir. Sənət, yəni hədisin mətninin gəldiyi yol, yol. deməkdir. Ravilər də ki, o hədisi bizə çatdıranlar bir-birinə ötürənlər, ötürənlər mütəx ötürən mütəxəssislərdir. Bəli, Elə deyilmi? Bəli, bəli. bəli. Onlar, onların arasında bağlılıq olmalıdır. Sonra onların hamısı adil olmalıdır. Yəni, bağlılıq nəyə nəzərdə tutulur, Elxan müəllim? Yəni, bir-birindən eşitməlidirlər. Görməlidirlər, eşitməlidirlər. Gör, görmək şərt deyil, lakin eşitmək onun zamanında yaşamaq şərtdir. Görmək bəzi alimlərin şərtidir. Məsələn, Buxari kimi. Buxari görməyi də şərt. İmam Buxarinin şərtləri ən axır şərtlərdən birisi alır. Ən axır şərtlərindən biri o görməyi həmən şərtə daxil edib. Yəni bir hədisi peyğəmbərdən o birinə, o bir, e, o bir kəsə ötürən şəxsi görməyi şərt Buxari qoymuşdur. Buxaridir. Bəli. Amma belə eşitmək şərtdir, görmək vacib deyil yəni. Bəli. İkincisi adillikdir. Yəni ravilərin hamısı adil olmalıdır. Üçüncüsü dabt deyilir ona ərəbcə. O da iki qismə bölünür. Ya hafizə qüvvətli olmalıdır ravidə. Yəni Azərbaycanda ki zəbt olur. Zəbt, zəbt. Bəli. bəli. Ya da yazıb onu mühafizə etməlidir. İstənilən dəyişiklikdən qorumalıdır. Dördüncüsünə şəz deyilir. Yəni ravi ondan da əksər və ondan da qüvvətli olan ravilərə müxalif olunmalıdır rəvayətində. Yəni bir hədisdə bir hədisdə mən raviyəm. Bu Bəli. hədisi ötürənəm. Bəli. Məndən qabaqkilər də var, məndən sonrakilər də var. Bir-birimizə ötürürük və gəlir bir-birinə çıxır hədis. Bəli. Mənim ötürdüyüm hədis, mən İlqarın ötürdüyü hədis həmin hədisi ötürdüyü başqa qollara müxalifət edirəm. Bu adlanır şəz. Bəli, bu, bu şəz adlanır. Bəli. Və sonuncu şərt illədir. Yəni hədisdə hər hansı bir eyb olması. O eybi də alimlər araşdırıb tapır. O evlərdən indi bəzilərini deyəcəm Bəli. və bu evlər çoxdur. Bu evlərdən biri ravi hədisin tarixlə hədisi tarixlə tutuşturmur, tarixə fikir vermir və beləliklə də xəta edir. Məsələn, Peyğəmbər s.ə.v-lə E, hədis rəvayət olunub ki, Məkkəyə, Məkkənin fəthi günü daxil olduqda Abdullah ibn Rəvahə şeir söylüyormuş. Halbuki Abdullah ibn Rəvahə Məkkənin fəthindən 4 ay öncə Muhtə döyüşündə şəhid olmuşdur, vəfat olmuşdur, vəfat etmişdir. Həmçinin hədisin İslam qaydalarına müxalif olması. İslamda belə bir qayda var bir nəfər başqasının günahına görə məsuliyyət daşımır. Daşımır. Hədis gəlib ki... Ayət də var deyəm. Bəli, yəni, ayələr, o ayələrdən götürülüb qayda. Qayda o ayələrdən götürülüb. Hədis gəlib ki, zinadan anadan olan uşaq, atası da, uşaq da, oğlu da cəhənnəmlikdir. Hədisdə belə gəlib. Bəli. Ata-ana günahkardırsa, oğul buna görə məsuliyyət daşımır. Onların günahına görə, günahına görə məsuliyyət daşımır. Deməli, bu hədis bu qaydaya müxalifdir. Və şəriətə umumən müxalifdir. Müxalifdir, bəli. Həmçinin hədisin ağla sığılmaması. Məsələn, güya Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmlə soruşublar ki, Rəbbimiz nədən yaranıb? O deyib, nə göydən, nə yerdən yaranmayıb. Bir at yaradıb, onun da tərindən zatını yaradır. Estağfurullah. Estağfurullah. Bu ağla sığılmazdır. Məntiqə sığmır. Həmçinin hədisin mənasız olması. Məsələn, hədis rəvayət olunur ki, Allah Taala sifəti duzlu olan şəxsi cəhənnəmə daxil etməz. Bu hədisin mənası yoxdur. Mənasız hədisdir. Və s. bu kimi eyvlər araşdırılır alimlər tərəfindən tapılır və hədisə mötəbər və ya zəif olan hökmü verilir. Ümumiyyətlə, hədis elmi elə bir elmdir ki, hər bir insan buna yiyələnə bilməz. Hər bir sahədə elədir. Hər bir sahənin özünə münasib mütəxəssisləri olur. Bu sahənin də mütəxəssisləri var. Yenə deyirəm, həmin e, hədisin mötəbər olub-olmamasında o mütəxəssislərə müraciət etmək lazımdır. Mütəxəssislər də hədis elmində elmini art elmlərini artırmaq üçün mütləq kitablara, bu gördüyünüz kitablar əksəriyyəti hədis elmindən bəhs edir. Kitablara müraciət etməlidir, aydınlıq gətirməlidir. Və unutmamalıdır ki, təkcə bir mənbə ilə kifayətlənmək olmaz. Hər hansı bir məsələdə bütün mənbələrin fikrini toplayıb ortaq məxrəcə gəlmək lazımdır. Bir mənbədən yapışmaq səhvə gətirib çıxarda bilər. Və yaxud bütün mənbələrdən e, toplan, toplanan hədisləri əks etdirən mənbələrə baş vurmalıdır. İnsan. Bəli, bəli, bəli. Odur. <clears throat> Ümumiyyətlə burada hədis kitablarının arasında e, hansıdan onu çəkə bilərdiniz? Ən çox belə xalqa daha çox müsəlman əhlinə yaxın olsun, yəni onu əldə edə bilsinlər və orada nəsə bəhrələnə bilsinlər. Ümumiyyətlə mən istəyərdim əvvəlcə bu hədis kitabları ümumiyyətlə necə yaranıb, nə zaman yaranıb? Peyğəmbər s.ə.v-in zamanında yaranıb, yoxsa sonradan bu barədə danışın? Çox gözəl olardı belə və mövzumuza gəlib çatacağıq. Deməli, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin zamanında Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm hədisləri yazmağı qadağan etdi. Buna səbəb hədislə Qur'anın bir-birinə qatışmaması idi. Çünki bizdən əvvəlkilər, əvvəlki ümmətlər öz kitablarına, öz fikirlərini yazdıqları üçün kitablarda təhrif əmələ gəlmişdir. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm də nəinki sahabələr öz fikrini, izahını, hətta onun fikrini belə Quran-ı kərimlə bərabər yazmağı qadağan etdi. Lakin sonradan icazə verdi. Bu da ki, bir sahabə gəlib Peyğəmbər s.ə.və şikayət etdikdə ki, Ya Rasulullah, mənim hafizəm zəifdir. Olar ki, mən sənin hədislərini yazım, Dedi ki, yaz. Lakin Quranla qatışdırma. Buradan nəticə çıxır ki, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin zamanında hədislər yazılırdı. Lakin kitab halına düşməmişdi. O zaman sahabələr Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin hədisləri eşidir, onu mühafizə edir, sonra tabinlərə, yəni ardıcıllarına ötürülürlər. Həmən tabinlər də ardıcıllarına təbiu təbinlərə ötürürdülər. Və o ardıcıllar da öz ardıcıllarına təbiül ətbəyə ötürdülər və gəlib çıxdı kitabları tərtib edən müəlliflərin dövrü. Bu Təbi. da bu da təxminən sahabelər təbeinlərə, öz 4 nəsildən sonra. 4 nəsildən sonra. 4 nəsildən sonra. Tələbələr öz tələbələrinə, onlar, onlar da öz tələbələrinə, sonra, sonra ravi ravilərə və mühəddislərə gəlib bu hədisə çıxır. Bəli. Bu da təsadüf edir Hicri tarixi ilə 2-ci Miladi tarixi ilə 8-ci əsrə. Bu zaman artıq hədis kitabları tərtib olunmağa başladı. Və deyərdim ki, o kitabların içərisində ən məhşur, bu günə qədər ən mötəbər hesab olunan Səhih Əl-Buxaridir. Buxari adı Məhəmməd İbn İsmaildir. Buxara şəhərində 1194-cü e, ildə Hicri tarixi ilə 194-cü ildə anadan olub və Səmərqənd şəhərində 256-cı ildə vəfat edib. Türk soyludur. E, bəli. Türk soyludur o. Ümumiyyətlə Türk. Deyirlər ki, özbək olub. Özbək. Və deyənlər də var ki, fars olub. Belə deyənlər də var. Belə deyənlər də var. Çünki e, babasının babalarından birinin adı Bərdizbədir. Bərdizbədə fars mənsubiyyətlidir. Bunun əhəmiyyəti elə bir əhəmiyyəti yoxdur. Lakin e, Buxari, baxmayaraq ki, milliyyəti başqa olub, lakin İslama xidmət edib, ömrünü demək olar ki, hədisə sərf edib. Bu kitabını 16 il ərzində 600 min hədisin içərisindən seçib 8 minə yaxın hədis toplayıb. Hər hədisi yazmamışdan əvvəl namaz qılıb, kürükət, Allaha dua edirmiş ki, Səhihdirsə, mənə hidayət ver, mənə ilham ver, bu hədisi yazam. Zəifdirsə, mənə ilham ver, bu hədisi ilə əl çəkim. Və İmam Buxari rahiməhullahı xalq arasında necə qəbul edilir hal-hazırda bu bizə məlumdur. Biz çalışırıq oradakı hədisləri xalqa çatdıraq. Buxarinin özünü təqdim etməyək. Çünki bizə lazımdır xalq Quran və sünnəni dərk etsin. Hansısa alimin ardıcılığı, hansısa alimin ardı ilə getmək bizim üçün şərt deyil. Amma şəxsiyyətinə təbii ki, hörmət duyulur. Şəxsiyyət bütün bütün müsəlmanlara, imamlara, ha, bütün şəxsiyyətlərə biz hörmət edirik. Hamımız İslam yolunda çalışıb səhv edənlərin səhvinə görə savab qazanıb, düz edənlər də iki savab qazanıblar. Ümumiyyətlə, İmam Buxari bu hədislər harada yığıb? Biz dediyimiz Orta Asiyanın özündəmi, yoxsa çıxıb? Çıxıb. İmam Buxari hədis toplamaq üçün Bəsrə kimi, Şam, Misir, İraq, Mədinə, Məkkə və s. ölkələri seyr edib. Bu hədisləri toplayıb. Ömrünü, ömrünü buna sərf edib. Onun üçün Buxarın, e, İmam Muhammed bin İsmail Buxarının e, hədis mənbəyi Səhih Buxar ən səhih və dünya üzrə ən çox oxunan hədis əsərlərdən birincisi, hətta belə deyərdim, hə? Bəli. sayılır. Elxan müəllim, çox sağ olun maraqlı söhbətiniz üçün. Təbiidir ki, 25 dəqiqə ərzində biz bunların hamısını əhatə edə bilmədik, amma qismən də olsa tamaşaçılarımıza məlumat verməyə çalışdıq. Salam aleykum və rəhmətullah və bərəkatuhu.